ngira ushikirije ngira icyo ibyo nabyo ni ibiki ego ngira ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro ngira icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota ngira ushikirije ngira ushikirije murakoze inshuti bagenzi murakoze ko namatuye kubana muterama na radiyo isanganiro ndabahe mwiriwe nongera ndabahe ikaze nk'uko mwamaze kubyumva n'umwanya wacu iganiro gicushikirije gicushikirije rero mu gice umushikirije ku makuru mwakurikiye yaciye hano kuri Radio isanganiro amakuru yabashyize ku nyota ntiriwe ndarandira mu nkundire maze ndabibutse amwamwe mu makuru atari make mwakurikiye yaciye hano kuri Radio isanganiro turababwira ibijyanye n'ibyo kuronswa impapuro abanyagihugu barondera impapuro zibafasha gufata ingendo zo mu mahanga baridoga bavuga ko bazironswa bateba bamwe muri bo bakaba bavuga yuko babazwa no kubona ingene batonda hakaba hari abazironka kare abandi bakamara nk'ikiringo c'indwi batarazironka ariko uburongo igisata kiraba iby'uruja n'uruza akemeza ko byabaye koko minsi itari mike hari ikibazo cari kijanye n'imashini yasanzwe ifasha muri iki cyo guhingura nako cyo gusorizo izo mpapuro iyi yari yaragize ikibazo ariko akaba yaramumuje avuga ko ibikorwa bijye kubandanya impapuro zikikoneka ukuri kwamye mu n'amagara abantu turabwiye bijanye n'incanco zitandatu zimaze gukorwa kugira ngo zikinge ikiza cya kovide cumi n'icyenda zose muhinga asigaye ko zikora neza muganga Theodore Niyongabo akaba ko n'ingaruka mbi za zimwe zimwe muri zo ari nke cyane ku nyungu zazo mwarabyumvise mu makuru twabashikirije mu bijyanye n'uburimyi twarababwiye amakuru ajyanye kilo cy'amababi yicaye cyavuye ku mafaranga amajana abiri na mirongo itanu kijya ku mafaranga amajana abiri na mirongo umunani byashyikirijwe ku munsi wa kane n'umushyirangajejwe uburimyi hari mu iganiro ku bamenyeshamakuru Deogide Rurema akaba yemeje ko abafise amatongo mu ntara zisanzwe zimukamwo ico gitegwa nka mugamba muri Bururi azoshirwa hamwe kugira barimire mu makoperative navyo nyene mwaravyumvise mu makuru twabashikirije mu bijanye n'ubudandaji naho turabwiye n'ubukene bw'igitoro igitoro co mu bwoko bw'amazutu aho naho ni mu gisagara ca Rumonge ico gitoro rero abakora ku bituro bagize ico bashikirije bakaba bavuze ko eh, bakirindiriye aho bamwe mu bagikeneye muri ico gisagara ca Rumonge bavuga ko imiduga bahevye barabika kubera ubukene bw'ico gitoro mu yandi makuru ye turabwiye n'abanyagihugu begerejwe muri site ya soberi ni muri zone ya marambya kumena umutimuzi aho bavuga ko batuye umutima uhagaze n'imvura igiye gutasura ibasanga bari mu mahema bagasaba rero kuroswa utuzu bashobora gushikirizwamo kugira ngo iyo mvura kumbure ntize ibamere nabi nabyo nyine twari bashikirije mu makuru ayo rero namwe mu makuru twabashikirije mwakurikiye kuri radio isanganiro hariyo nandi menshi mwakurikiye nuko rero ija muri gwanyu telefone mu nkundi yose ndayibutse telefone ni 76 ubusa 83 933 mirongo na rimwe ubusa mirongo umunani na zitatu majana icenda mirongo na zitatu irindwi na zitanu amajana icenda na zitatu amajana icenda mirongo itatu mirongo amajana icenda mirongo itatu na zitatu ni uko muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Eric jean marie mayunga niwe muri kumwe muri kino kiganiro ariko n'umusinzi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye arthur kavabushi nuko rero niwe tujya guteramana namwe umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo umunywanyi ndumvaga telefone kiwe yuko mwiriwe neza ariko telefone yanyu ari ibintu bitagenda neza oya n'imitende bukebuke halo halo ndakumva mwiriwe neza mwiriwe akazina kanyu minani piyo bukirasazi gitega minani piyo bukirasazi namahoro namahoro kwe yego mu makuru mwakurikiye yewe nagomba kugira tweshikirije hmm. ku ijambo rivugiwe mu kanya gaheze mhm. umukuru w'igihugu avuga ko hmm. abanyeshuri n'abigisha harimo ingorane yego ndabona kuvuga icyiyumviro cy'iwanjye tuvuga guta umwigisha yigisha abanyeshuri mirongo itanu hanyuma umwaka wose amezi cumi n'abiri hagasohokamo abana babiri yego abo mirongo ine n'umunani basigaye twabitse igihugu murakoze nta kintu kiba kirimo cyo gukosora yego murakoze turabashimiye mirani piyo imana ibashimire namwe zibiri zirenze ko iminota umunani undi mwanya ku murongo alo alo alo eh, muri kumwe bavugana na bikora ko nka jashwe n'ikinya mu ntara ya ruyigiri na inde juhashe alo mwito na kanyu ati juhashe mu ntara ya ruyigiri juhashe mu ntara ya ruyigi akazi na kanyu kandi k'ikirundi iki kagati kigize ku makuru yavuzwe kuri ayo makuru umukuru w'igihugu avuga ati abanyeshuri n'abigisha n'ingorane mm. ibyo bikwiye kuraba umushyikirangantego akabikurikirana neza mm. ikindi mhm. ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu ino mu ruyigi ntitubumva neza umuhinga bw'ibyuma yerekeye abumvise barazi ingene baragete kweri badukurikiraniye kweri emwe ibivuga usanga bicwangaraye hari bavugira mu izindi radiyo yego bazobikemura yego naho kwijana na rimwe usanga kenshi na kenshi atari benshi bayifata kuko usanga urazi ko mu ku ari mu kiyayi murakoze Josh bavyumvise abajejwe ubuhinga bazora kuntu babikosora undi mwanya ku murongo Alo Yego ku isanganiro ni sawa bite namwe aho muherereye mutubwira akazina kanyu naho muherereye Yeba turashimira ko turi ngaho muri giharo mu ntara ya Tana Simeo muri giharo rutana Yego nashaka aho tashishe eh, Yego Simeo Simeo ngaho mu rutana ntaguciriyemwo Eh. no munsi mugira muri kano kanya no kugira icyo mushikirije ku makuru mm, atandukanye twagiye turabashikiriza muri ino sinzi rero ko bufise ufise icyo ushikiriza ku makuru atandukanye twagiye turabashikiriza nta kindi gusa aho ngure naho handi ndwaye yego rero ibyo binzo bishikiriza hanyuma ugire ijoro ryiza aho uherereye imana ibane namwe yego natwe namwebwe mwebwe undi munyanya ku murongo aro mwiriwe mwiriwe neza akazina kanyu tasiyano mu kinyinya tasiyano mu yego ntitubumva neza kabisa ntituri turabumva mm oya kweri kweri habugiramwe izindi radio nyinshi ntitubumva kabisa no mu e, yego yego murakoze cyane muhinga bw'ivyuma ariko baravyumva bazobikosora undi munyaye ku murongo allo allo duga ku ijambo mwico mushikirije akazina kanyu muvuge naho muherereye Allô Allô Umunywanyi tumbaho ga telefone katariko karabyorosha twizere ko niyagaruka turumwakira. Allô Undi munywa ku murongo? Allô Telefone ziriko zirabyorosha. Ndibaza Allô Allô Allô Allô Mahoro mahoro akazina kanyu mutubwire naho muherereye? Muri kumwavuga neza kirungu dusubiriremwo akazina kanyu muri kumwe na jamari abakuye ari muri komine nyabitsinda ku w'ikirungu jamari nyabitsinda ni impore nekana akavubu ego mutubarire aya akurikira ego ubwa mbere radiyo isanganiro ubu uya ntitwiyumva Mm-hmm. ni ukuvuga radiyo isangano twebwe ngarimo nk'amaradiyo nderagakura radiyo ubuntu n'ibindi radiyo wumva ugasanga byagonganye kabisa bikabona ko twumviriza kabisa rero mm-hmm. isanganiro mu buhinga bw'ibyuma aho rugururije umuhora wa televiziyo eh. ugenda nabi mwaturabira ko mutunganiriza yego mu buhinga bw'ibyuma bari ko barabyumva kandi baduca babikorera ko muri iyi eh. minsi nyine yego bandanye n'ayandi Eh, ego bandanya. Nachambua kuru umuntu yavuye muri Tanzania ukivuna abansi. Mhm. agerageze kabisa mubwire ikibazo cyonga ku mupaka kabisa. Mhm. Baze batworoheje tujabutse ku mupaka basoda baragenda batuja nabo ba Tanzania. Mhm. botworohereza kabisa umuntu avuze uko ari bamwumvirize ko twebwe igiswahili hagiye kitugora mhm. namwavuga tuba twabarundi ariko twinjiye gukorayo hanyuma nkaca ngenda ku kindi gikurikira mhm. eh, hanyuma twebwe iyo tuka tugatelefona kuri radio isanganiro dushyikiriza amakuru mm. ari igihe kenshi usanga amakuru kenshi batayakurikirana kuko nk'ubu ubuya mhm. igihe twarigeze kuva ku bibazo bijyanye n'ikibazo kijyanye n'ibihe by'amavuta ukuntu bigenda ku biciro bigenda bigenda siko mwatuguze yego ni ukuvuga iyo tubivuze kenshi utumenga abantu baca turabana bukamenya ngo tuvuga ibintu umenga ntituzi ko bibaho kandi bibaho abo babaraba nabi ni bande ga johashi usanga ari abantu gutyo wowe muhora mugenda mugiye kubivuga mu bisanzwe rero tuzi ikintu cyiza twakivuga n'ikintu kiri kwagirwamo kugira gusa gutukana cyane kubwira nabo ibyo ari byo byose inama misumbi ngimba niyo hoba hagize akatagenda neza no kumenya inzira muca mugacishamo kugira ngo byose bishobore gutora umuti kuko iyo ikibazo giseruwe neza gitora n'umuti yego hanyuma ikindi nacyo mhm. barabe barabe nk'ubu urabona ko imipaka iri iragirugurwa aga telefone karamugoye umunywanyi wacu turabandana n'ikiganiro eh, turabandana n'ikiganiro mu buhinga bw'ibyuma dushiremo akazi k'igato ubundi munywanyi ku murongo alo alo nta karutimana siriyake twakwiye hehe uri mu ntara ya ruyigi komine kinyinya umucumba n'uwa eh, ruyigi komine kinyinya eh, mwiriwe mwiriwe mumeze neza ngaho mwiriwe amahoro kabisa yego gira icyo ushikirije rero icyo nashaka gushikiriza kino twatiyotera iradiyo ya kwisanganira ukwera igifuka neza sinzi ibyuma muraraba mu buhinga bw'ibyuma mu bw'ibyuma bariko barakumva kandi nibaza yuko bazoca babitunganya vuba mugire amahoro namwe mugire n'ibihe byiza aho muherereye nyabitsinda ego kibandanyo ikiganiro kirabandanya aro aro ubundi munywanyi ku murongo mahoro mahoro muri bande mutwakuye mutwakuye muri hehe nigenda nyera ihagaze ya Ruyigi eh, yego aho ni impore ni impore ariko rero nyakubahwa yego imyaka mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu n'ikivumba nacyo byacika rwose uraba bigejeje bakabihinyanyura rwose kugira ngo tuze turumvikana tunyaga duhuza barabyumva barabyumva kandi bagiye kubihinyanyura musubire kutwumva neza atagasororo hanyuma rero ba nyakubahwa yego nyakugira imana iri jambo nyiri cyubahiro ahetse kuvugurura mu kanya gahetse kuri iyi yego ni ukuri burya ababigisha nabo bari bakwiye bakaza barizibuka hmm. kugira ngo abana bejo bundi bw'ejo bumenye ku ishure mhm. kandi nayo leta nayo iriko irarekura nk'uburyo bwinshi hmm. kugira ngo iriko irahemba uyu mukozi aba ariko arigisha uyu mwana yego burya rero na twebwe twebwe turabara imitineri n'umupferi mu kanongozi ugiye ugiye kurima ugatwara ikizima kujya kurima mu murima hanyuma ntusarure yego birababaza cyane burya leta nayo irikirarema nk'umwigisha nawe kandi nawe ntariko arigisha umwana neza mm. usanga natwe ababyeyi babo bana ahise duhahanyukira rwose tugasanga turaharushije nibyo birumvikana boraba rero nabo bakajya barikubita agati murakoze mugire amahoro aho ku isanga niyo banyakubahwa namwe mubwira yandi uwundi munyu ku isaha ibiri zirenze ku minota cumi n'icyenda undi mwanya ku murongo alo alo alo alo mwiriwe neza eh, mwiriwe ni jamari yongeye kugaruka kuko iyi jamari nyabitsinda niyo igarutse ego ni nyarutsinda kirungu mm, ngicishikirije nagomba mvuye ku bintu bijyanye n'ibyo gutanga izi mpushya za reseta za aho pasiporo mm. ni ukuri kabisa baraborohereza rege nagiye kuyirondera kabisa byarantwaye mm. igihe kinini yagifara amezi atatu ni ukuvuga kabisa usanga nyine umenga wagize ukwihebura kumenga ntiwapfa ururonka iyo bishoboka kabisa borohereza kabisa aho umuntu agiye agatoya bijya cyangwa bikenewe hanyuma akaronka vuba kugira ngo abandanye imitsi aba yagurunze urwo rupapuro kugira ngo akore arabe bagiye kuzikana kuko mm, wajya mm. umuntu agiye akarondeza urupapuro rw'inzira rwo kujya bukimbire aba ni uko aba afite intumbero y'ikigenge mm. ariko bigize ugasanga rwatebye usanga kugura nawe mu gihe uba mu nteguro y'amafaranga ari ikibazo kitakiba kirekire mm, yego ndashimira hamwe bo bitunganya umuntu akaronka kinyaruto babigisha akazi mm, mwarabyumvise ko ujejwe ibikorwa aho nyene batangiza impapuro yuko yavuze ko ari icuma cyaje cyapfuye ariko ubu bagiye kuraba ingene ico cuma cyose gukora nuko turabashimiye natwe umugoroba mwiza ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo eric w'imana ari muhinga bw'ibyuma kino kiganiro n'ubunye turacatiramanye ijwi mwumva ni ijambo ari mayonga nkaba ndi kumfashwa na mugenzi wanje arutiri kavabushi niyo turi kumwe hano nuko tubandanye rero twakira abanywanyi ubundi munywanyi ku murongo ego amahoro ninde ari ku murongo imana joseph karusi munyabikere ku mbabazi eh, aho kumbabazi mbabazi n'impore urashima uwiteka yego gira icyo ushikirije nabanza gushyikiriza ku makuru ajyanye n'abajya bo mu kirundo bajyanye batumikambwe nyamba ari mu kirundo nyine yego ni bari bakwiye kuraba ntibaze barapfa ubusa kubera ubu biragoye no kubaka uburundi nyine bwatwibarutse bareke kuza barajyana basize imikambwe kuko imikambwe yoyo yashobora gushika ugasanga birameze nk'ibikorwa hama mugatima imana mwese yego na cyane kweri baze bariyubara kuko umuntu uri mu mukambwe runaka ntahinduka umwara yego barabe kweri twe turafatana mu nzu ubundi bwobwo ntihagire ibyo tumenera kweri ngo ni imigambi mm, murakoze cyane yego tanze icyiyumviro cyubaka mugire ibihe byiza ku isanganiro yego namwe mugire ibihe byiza ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri mm. umwe ikiganiro gishyikirije kirabandanya ubundi munywanyi ku murongo alo Haro? Haro, mwiriwe? Mwiriwe. Aho muherereye ni mpore? Yego. Mwotwidondora mukatubwira naho muherereye? Yego nitwa Pascal ndinga mu Kinyinya mu Ruyigi. Pascal aho mu Kinyinya mu Ruyigi mumerewe neza? Yego namahoro. Muri nondwi harashikirijwe amakuru atandukanye ngira ngo mwamufise ayo mwashaka kugaruka ko. Yego twagaruka ku ivyo bintu by'amamesa. aga agatelefone karamugoye umunywanyi wacu ikiganiro kirabandanya undi munywanyi ku murongo alo wi mwiriwe mwiriwe alo mwiriwe mwiriwe ndi nzira ubusa misheli ndi gasibe ka matana yego matana mumeze neza yego n'amahoro yego mubwira icyo mushikirije ku makuru yavuzwe ku isanganiro muri nondwi yewe nagomba ngaruke kuri uyu mugambi wo kugaburira ibitungwa mu ruhongore yego aho mperereye n'ahandi mpora amaze kubona mm-hmm. wagomba n'umugambi mwiza n'ukuri kuko n'iterambere na cyane cyane ariko rero n'umugambi mbona ukigoye cyane yego gute uragoye kuko aho ngeze amaso abantu bifise bameze nk'abafise uburyo bwisununuye mhm. barawushyira mu ngiro nuko uratangoranye yego mukumbure hamwe hamwe baza baranatanguye yego baratanguye mhm. ariko umuntu nogira nti arabayabaye yego ni ukuri biragoye igikoko yewe narapimye inka imwe mhm. inka imwe irashobora kurya umurima w'ubwatsi yego n'ukwezi kutarahera bisigura yuko iyi nka y'indundi iriye nk'ibyo ari inka y'inzungu nayo n'ibyo bijyanye byo kuyivuza n'ibiki umuntu nciye aho byogorana n'ukuri umugabo mm. rero umugambi kubera ari mwiza yego twosaba leta mbyeyi mm. igategera abenegihugu umugambi ukagenda buke buke mm. ariko ukaruhira kujya mu ngiro yewe ndiko ndawugereranya mm-hmm. ndiko ndawugereranya n'uwo mugambi mubona nawo nyine w'uko abantu baba heza yego urabye umuntu nta n'umwe atari karihata kugira ngo arabe akazu yahorana kari kw'ibyatsi akabikura akagashyira ku tubati mm-hmm. uko abishoboye eh. ni turasabye leta yongera ikiringo kuko natwe turayishigikiye natwe dushyigikire tubandanye twiteza imbere nayo nyine ibiteye imbere iteje mbere iteje imbere abenegihugu yego murakoze cyane n'ukuri turatakambye namwe bwe mushikanijwe kure uku ndiko ndabigira umugambi n'ukuri urumvikana mm. ariko kandi rero hariho ikindi kintu kibi kiriko kiragomba kuwukurikira nkikihe kubera bamwe bamwe babona yuko umengo umugambi mugambi ntibashobora kuwushyira mu ngiro izi tariki leta yavuze itariki zine z'ukwicumi nziza yego hariho abantu bariko barazishora mu mm. masoko niko ndavuga ndabifitiye ibyemezo naho mwobaza ahantu bashoka inka ubu inka zishoka ku bwinshi cyane mhm. abadandaza bagaca bikika mu kiza Eh. kandi bikitse inyuma y'uwo mugambi mwiza mhm. bagaha urufaranga rumwe mhm. abenegihugu urumva urumva n'umugambi mwiza mugabo uri kuzana utuntu nohaga nyirane na manyanga yego ibi bintu no kuri leta ibyige turayishigikiye tuzokwama tuyishigikiye n'iyacu nitwe twayitoye mugabo umugambi ugende buke buke tuwushyire mu ngiro cyane cyane nabo nyine barabyumva cyangwa barafite ababumviririza bazoheza babwire barabutwo tunengene badukosora yego cyane nk'uku n'ibindi mubona turi ko turiteza imbere kandi buke buke ariko murabona yuko igihugu uko cyari hirya hirya atari ko kimeze uyu munsi na cyane cyane murakoze cyane mugire ibihe byiza namwe turabashimiye mukomere ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itandatu iganiro kirabandanya mu bw'ibyuma eri ku atumirira amate turi bamwe twose rimwe dusa nk'iya kanisi kuva kera wanyurika gahugu kamata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano wavurwa turaba muga umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese akava amahanga ngo baze baduciye mwimirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana bamwe mayuzuye Caralho!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 urazi ko mfise abagenzi mu gihugu cose namo mpamagara eh. nta yindi atari ekonete ubu dusigaye tuvuga tuti burundi igihugu canje ekonete eh. muhora wanje ah urakoze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 ku isazi ibiri zigeze mirongo itatu alo mwabize mwiriwe amahoro cyane akazina kanyu mwitwa bande twakwizera ya mutazira mateso muri komine nyabikere mateso komine nyabikere nyabikere twari natwe twagomba dushigikire ku bijyanye n'ibitungwa ngicyo mushikirije twiga ku ijambo ibaza yuko icyo ibaza yuko ukuntu bagifashe perezida mu kigo ushobora kubera urabye uburyo ntibungana hari abafite akatsi gatoyi badashoboye kuronka aho batera ibyatsi by'inka mugabo mm. tukaza tubona umwengo rero umwengo ntikizoshoboka yuko uwo mugambi tuwushyira mu muntu wese ahubwo nyine leta yiyamirije aborozi b'ibitungwa mm-hmm. aba si ukubiyamiriza ntugerageze umugambi mukaraba yuko ushobora kugenda neza ntugerageza namwe mugafasha leta kugira ngo umugambi ukunde nkamubona mu rugo muti hahariye agatameze neza mukagerageza rero agaduhaye turabona mm. umengo ntiturabona kubera ubwatsi usanga amatungo yaratse urabye mm. aho umuntu ari butse gatunga umuntu konyine nyine ntigashoboke mm. none byiza leta turaba nyene bishoboka nyene nk'ushoboye kuronkawe yoragira nyene hamwe oye basi nyene mugambi nizo nyene ingingo nyene hmm. zifatira ku gakanu oya ntibafatira ku gakanu ibyo yoraba nyene nk'uko ari leta mvyeyi nyene leta nkozi nyene karama bishoboka nyene hmm. gutyo oye yego reka tugushimire mateso tubashimire mugire ijoro ryiza turabashimiye ijoro ryiza isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu n'imwanya ku murongo wari mwiriwe mwiriwe neza akazina kanyu eh, ndi celeste igihanga inde inde celeste igihanga yego yego gice umushikirije rero nagomba gusikirizwa kuri iki kijyanye n'ibi bitungwa mm. ni ukuri leta nidufashe kuko mm-hmm. ibintu byo korora twebwe aborozi bato bato urasanga umuntu atanagatunga afise mm. ubwabo akaba yifuza korora mm-hmm. none gamumenyesha amakuru nk'umuntu mm-hmm. adafite aho gatunga akaba yifuza korora wumva bizogenda mm. gusa leta niraba ukuntu umunywanyi icyiyumviro cyiwe n'atari bwageze ariko asaba yuko barangire baronswaho bashobora kuronka ubwatsi aro yagize mwiriwe eh, mwiriwe eh, ni butoyitoma butoyitoma mutwakwiye muri hehe eh, ndi muri komine nyabitsinda mu ntara ya rubiki yego muri nyabitsinda gira icyo ushikirije ku makuru yavuzwe kuri Radio isanganiro muri ino yego ku makuru na cyane cyane nagomba kuvuga ku ku makuru n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yavuze ku bijyanye n'abigisha yego yego twumvise ko avuga kuri bariya bantu bigisha ukutari ko bakigisha ibiharuro ukutari ko bagasobereza abana buriya bariya bantu kabisa bakora amakosa nta ku muntu yobita mhm. rero hamwe n'ibyo rero gukurikirana indero y'abana ku ishuri ni byiza cyane kuko n'ababyeyi baranezerwa iyo babonye umwana agenda aca ubwenge niyo ubonye n'ingene umwana agenda akosorwa mu cyangwa afashwa mu makaye urimo urabiraba uranezerwa eh, urimo uraraba wacu umenga ntawe uzi ibyo ari byo kubera ego ibintu byinshi bigenda birahindagurika twebwe turimo turaraba hariho nk'abana usanga bagira no mu ya gatanu batazi kwandika neza ugasanga ni ibintu bitangaje mm. kiba igihe cyose ugasanga ibiharuro byayo usanga ari jambo rindi mugabo nabo ubafatira mu kivunga vema hariho abigisha bakurikirana neza abana bagakurikirana n'abandi nabo kandi usanga umenga ntibabyitayeho neza ugasanga mugabo ubu ariko barihanura na bamwe bamwe mhm. rero hamwe bakomeza kugenda nk'uko bikwiriye bagakunda akazi kabo kandi bakajyana n'urukundo reka hariho nabo usanga umenga nta rukundo bafite ugasanga umenga urukundo ni ruke rwo gukunda ibibondo mm-hmm. eh, rero twamushimiye nk'iyo nkibuzo yagiye mu kabisa twabashimiye kuko ndiko ndera abanyigihe twatangura kwiga twe ujya ndi muzehe umwaka wa mbere mirongo itandatu na gatanu yego nuva ko utari vuba yego ndamaze imyaka mirongo itandatu n'itatu eh, icyo gihe kabisa abarimu barigisha cyane haragira umwana mu mwaka wa gatatu ashobora gusohokora igitabo cy'igifaransa akisomera konverizasiyo runaka kubera imuryohera yumva no mu kirundi kandi ari umwana w'umwaka wa gatatu mm-hmm. rero hamwe n'ibyo rero twoshima kabisa hamwe bukurikirana bukurikirana indero y'abana neza bataza baragira barabakorera nabi nka kuriya hanyuma rero nagomba ndangirize kuri iki nacyo kijyanye n'ibitungwa kugira ngo eh, eh, uwo mugambi kugira ngo byahirirwe mu ruhongore yego mu buterere yego ni umugambi ugoye ariko kandi n'umugambi mwiza ikintu cyose iyo gitanguye umenga kiragumye mu kimaze kubandanya usanga icyiza cyo muri cyo kiboneka na cyane cyane ni ukuvuga eh, kubera kuko nka bamwe bamwe korora usanga ari abantu boneshereza imirima abandi bakarekura ibitungwa bigatembera bikigenza iyo bigomba usanga kabisa usanga kubana n'abandi bigoye usanga we wicwa no kunywa amakuru ugira ente wica ububanyi ugira ente ugasanga ibiguro birimo birakoranga mu masafuriya birimo natwe kandi ingurube ntituyemera twebwe nk'abadivantisite ntituyemera ko dukorera ku gikombe kuko twebwe ntituyemera abadivantisite mm. rero hamwe n'ibyo ugasanga nk'ikigurube kimwe kiragukorera mu masafuriya kimwe kiragukora ku masahani ku bikombe ukiyumvira ibyo byombo bike biba rihishe kumva byose ni ingorane rero uwo mugambi kabisa wo korora mu ruhongore tuwo ushima kabisa naho usanga umenga biragumye ariko inyuma yaho tuzabona ibyiza bivuyemo murakoze n'ubundi murakoze turabashimiye kuri iyo ntererano yanyu yego cyane mubwire ijoro ryiza Ego, eh, alo. Alo, undi munywanyi? Eh, nikayobera Renali kumusha gisuru ruyigi. Mugisuru ruyigi. Eh, tuyata iyo ngingo kweli yego ragira mu ruhongore. Yego. Betona menga ntavale kweli ahubwo niho byo byiza ngo dutunze nka difirizone. Mm. Tubona menga ntangorane. Yego. Muga ku bundi bwoko butanga. Iki kimushikira kanje ukivuna basomwe Tanzania yagire mu Burundi. Yego. Muraba kuzinga tubitwa ngaho umupaka kweli za kabuyenge eh ya basirikare ba Tanzania kweli batugora kweli bakatugora bose eh bakabagora gute cyo kweli ko kugira ngo imigendanye neza ese bimeze neza gusa mu basirikare kweli eh babagora gute babagora gute abasirikare yego numva ahigihe bakwambura uciyeho bakakwambura amahirwe gukorera eh Eh, uvise nk'ibi na mirongo itanu bakabyambara byose ukaza nyine uko nyine kwera ugashe ashe ah, ntiyataye eh, yego murakoze mugira ijoro ryiza namwe sawa sawa uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe alo alo mwiriwe mwiriwe ndi ejide ngaha kuri buraseri yego ejide eh, kuri buraseri gitega nkaba mvuga igitega yego mwiriwe ejide ego nje icyo nagomba gushyikiriza ego nibintu ibintu bibiri byonyine mhm. ni nukuri yewe icambere mbere cyo kororera mu ruhongore ego nukuri ukuri yewe hari umunsi naduga igitega nk'akarorero mhm. hajya usanga abantu bakoraniye hamwe bateranwe bateranye eh. nta kindi bidoga atari ibyo byo kororera mu ruhongore yuko ibyo bintu bigiye kubanyuzura bigiye kubabera intambara mhm. ni ukuri icyo nagomba gusaba leta yego ni ukuri iyo mpinyanyuro irabanza yitondere kubera yaba byari ibintu bari bashaka n'igihe batari bwabivuge bari kuguma bidoga abanyagihugu bavuga ati ego ngo dukwiye kubororera mu ruhongero none ntabyo bigeze bavuga kubera ari ibintu bari bashimye yego none rero n'ukuri uko turitakambira ni ukuri nibatureke tubanze tubwirene tubanze twiyororere turabe ukuntu tworagira nk'uko twahora turagira abororera mu ruhongore babandanye bororera mu ruhongore ababona bica ariko ejide babahaye ikiringo bari bahaye ikiringo gikwiye cyo kwitunganya ego ni ukuri mugabo barabanza barabe akamo abanyagihugu bariko barabatera mhm. ego baheze babumvire nimba babona bikwiye baheze babikorereko hanyuma ikindi nacyo mhm. amamesa yabaye indasi bararabe kuri n'ukuri batworohereza ubu nta muntu akigicuputa n'ukuri muzaba mukoze yego murakoze ndabashimire mutama reka tugushimire natwe yari ejide nkakuri yego ejide urakoze ubundi munywanyi ku murongo alo alo alo ni ndi celestin ngarutse mu megesamakuru celestin gihanga celestin gihanga gira icyo ushikirije yego niko ndavuga kuri iki kintu cyo korora yego urabona mumenyesha amakuru urasanga nk'umunyagihugu yibereka ugaparasero urabona ko abantu basanzaye ugaca usanga rero ashaka korora agahene agakoko mm. ariko bavuze bati byose n'ibijye mu mpongore atahantu atatunga afite byo kuri mu bwatsi urumva ko bica bigorana twasaba rero leta inkozi leta mbyeyi n'ukuri yumve aka kamu k'abanyagihugu turi ko turavuga mm. ni ukuri badufashe badufashe barabe ikibereye kuko abantu benshi nk'ubu nk'abana nk'abana baza ku ishuri bari bari bazi ko ababyeyi bagurisha ako gatungwa wumva mm. abana ubu hariho abana babuca baheba amashuri ni ukuri rero twasaba by'ukuri leta ni ukuri yiyumvire ko ari akakamo k'abanyagihugu murakoze igihe n'icyo nshyikirije mugira imana none ku bwawe ko bari babongeye ikiringo ku bwawe ubona ikindi kiringo bobongera cyo bakingana gute ko n'ubundi bari babahaye ikiringo gikwiye ikiringo eee eh. wi kumva celestin Eh, wari Ni none ko bari babahaye ikiringo gikwiye ubona ku bwawe bobongera ikiringo kingana gute kugira muvuge ko mwamwitunganije ni ukuri bo twongera ikiringo nk'icy'imyaka nk'itanu aho ntibabivamwo celestin tugushimire reka tugushimire igihanga mugire ijoro ryiza Ego murakoze ryatuye sawa kwisanganira. Murakoze namwe ikiganiro turakibandanya ngira icushikirije. Allo? Allo? ndabahaye mwiriwe mwiriwe ni bande ku murongo Vesto Muheya mu Kayogoro inde Vesto Muheya Vesco eh Vesto Kayogoro eh wo mu Kayogoro eh mu Kayogoro makamba eh makamba mu ntara ya Makamba yego Fiston gira icyo ushikirije Ewe icyo nshikiriza mhm mm nasanze muri buryo busabe igihugu amaba ariko bari barabatura nasanze umuntu nta kizamo ego ndetse ubereye umutungane wowe n'ibindi eh. none rero naciye nsanga nk'abantu bamwe bamwe usanga mm. umwe ngo harimo no nari bikwegerwa asanga barakurikiranywe ngo bashyiriye mu igurudu kandi n'abanyagihugu bato bato ariko barahohowe ego e e e none rero fisito fisito uno munsi twari ko tuvuga ku makuru ya fisito imakamba fisito yego uno munsi twari ko tugira icyo dushikirije ku makuru yavuzwe kuri radiyo isanganiro muri ino ndwi rero icyo ngira ngo wogira uwundi munsi ukagishikiriza baba byose ni sawa yego kuko muri ino ndwi icyo ntacyo twagarutse ko burabwa zosubira gutelefona uwundi munsi urakoze turagushimiye ijoro ryiza mahoro cyane akazina kanyu nitwa Fabiano Itaba Fabiano Itaba yego nabyo nabyo nagoma ntereye ku byo by'ibitungwa mm. yego naho abantu baguma bidoga mhm. twebwe urazi baragira mu mwonga bikatubabaza tugiye kuharima hmm. ubwo umugambi mugambi nyine niba ushyire mu ngiro kandi bari babateguje yego duka kuja mu Fabiano Fabiano agatelefone gace kamucikana ubundi ku murongo allo allo allo ikibazo nari mvise mhm. akazina kanyu nitwa ndayikeje sari mu bavuka muri komine mwakiriye ndayikeza ironje ndayikeza ronje mwakiro eee eh, kabisa ari ikizeye mm. cyamura ibiciro by'isabune byarenze kwezi ibiki ibiciro by'isabune kandi eh, ubona korona yarenze bisaba nyine kumugabanya ibiciro by'isabune bikajya mm. e ku ibeyi nayo ikajya ture dushyikiye mm-hmm. none ngaho muherere mwakira abajeje intwaro none ntibabizi oya e zirabyiza mm, e ariko barabibona hoho barabizi barabizi burema itabonerwa ijana n'ijana igeze ku majana atatu nibwo mbwira akagira ufite yego murakoze umugoroba mwiza namwe radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'indwi n'ubunyere ikiganiro ni gicushikirije Eric uwimana niwe kimuhinga bw'ivyuma kuri mikoro ijambo ari mayonga na Arthur Kavabushi allo allo allo namahoro amahoro cyane akazi nakanyu ndi mukorera nda muri commune sa Yoranda yego kaze yoranda ntibwo twari bwaronke ijwi ry'umufasoni halo yego gice umushikirije yego meni kako iyo kurajya yabirya bisu ibisuma uti yoranda ni ko turumvikana neza mwohagarara ahantu heza twumvikana mukayishikiriza neza icyumviro cyanyu umunywanyi yoranda ntidushoboye kumvikana ngira ngo arazawugaruka alo ndageze mwiriwe mwiriwe neza akazina kanyu ni piyo piyo minani ngarutse piyo minani ugarutse yego gira icyo mushirije duha ku ijambo aba bantu bavuga ko itegeko ryo kuragirira mu ruhongore atari byiza mm. yewe mm. ku bwanjye mu by'ukuri biba byashoboka agihogere mu biro n'imboga yego kubera umuntu afise imetero imwe y'ubwatsi mm. atagomba gutunga nka mirongo ine akunonera abanyagihugu murakoze umugoroba mwiza murakoze twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese bakava amahanga ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ubu ububisha n'ububegito abarundi baca batangura ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu umunywanyi ku murongaro yego ndi karusi muri komine shombo yego akazina kanyu berikimasi eh, berikimasi muri shombo mwiriwe yego kiriho amakuru agomba gushyikiriza yego nayo ajyanye no kororera ibitungwa mu mpongore eee eh. mu gisanzwe ujyane n'icyo karadiyo numvirije bagenzi banjye bariko baratelefona bavuga muga mu gisanzwe je nandi shiro bibonako mhm. bijyanye gukorera mu ruhungu je nabonye ari ibintu vyiza mhm. kandi naje ndatunze ibitungwa ngaburira mu mpongore zabo intungwa bitungwa bito bito cyo mizanwe ndavye nk'ukuntu ubu ngere baza baratwoneshereza uragiye ugasanga uguma woneshereza abagenzi awe ugasanga indura mu abarimyi n'aborozi ahubwo je nagira mu mugambi leta ahubwo abayobozi basaba yuko barabahindurira ntabwo leta ntihindure ntikomeze ko umugani igera abana ari mwiza murakotse yego urakoze nawe komera komera yego mu mwiza ikiganiro kirabandanya muhinga bw'ibyuma rero kuwimana kuri mikoroni Arthur Kavabushi imfashijwe na Jean Marie Mayonga mwiriwe mwiriwe Allo mwiriwe Abumva cyane mwiriwe mwiriwe muri hehe nitwa ko gutona asiteri mu ruyigi eh, asiteri mu ruyigi yego ntabwo ndavuga neza eh, yego gira icyo ushikirije umuntu yubahuka akavuga yuko kororera mu ruhongore byoroshye sinziwe mm. aho yifite ingene hangana yego ukuri murambona icyenda ku icumi hageze ko twishyura inkoko mu nzu mm. ni ikibazo giteye ubwoba rwose yego ni ukuvuga hari hakwiye yuko bafashe indirimbo nk'abantu b'aborozi bato bato n'udukwavu n'ubukarosi yego bakaba bafite ikintu ngira ngo baba bagikubwira ntabwo n'ibi biburi kandi bakaratwereka bakagenda ariko ibyo murakura muri utu kuko bivanye n'abantu tubanye ahantu mu misozi eh. uca usanga akantu uza hose imitungo bya leta atizera yuko byaba bikunda eh, nicyo cyiyumviro mm, cyanyu hanyuma ikindi nicyavuga mvuga ngo niba umuntu yavuze ati hariho ibintu bishoboka yuko ko byoba byokororerwa mu magi eh, byororerwa birababaje kandi biranagoye iyo nashaka impamvu y'ibyo hava gushyira twebwe none musaba iki mwebwe alo ni ukuvuga no mu bidufashe n'ubu cyane leta ibidufashe sikoro irabikwiye kumenya ko igira icyo ibangire kuri iyo ngingo nicyo musaba hmm. alo murakoze eh, ndabumva nuko eee eh. murakoze murakoze mugire biragoye kandi yego icyumviro cyanyu cyasohotse murakoze mugira ijoro ryiza turabashimiye yego e, umunywanyi turarangije kuvugana ikiganiro kiraba cyabandanya nigira icyo ushikirije e, ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo itanu n'itatu umunywanyi ku murongo alo wi mwiriwe bosco e, utwakuriye hehe hande ku wa muzi mu burambi umusozi wa muzi yego gira icyo ushikirije agomba gushyikiriza yego ah, ku musozi wa muzi abanyagihugu b'abanyarwanda eh. mhm. mhm. kwaduka muri kino gihe mm. bataraduganira mu mazuru mhm. kuko tuzasanga babunishyira mu masabire y'amajyambere y'uko ibyo mazu bitura ko byorohere kuko urabona ko kandi mu mazu kandi tuza kugorana batangura kubyiba kugenda mu bice byiza mhm. bakabishyira nabo n'ayandi mm. kandi naho mvuze amakenga mhm. ibyo ni batuganira mu mazu mhm. kuko baratuza kugura mu isoko ya sora rero mm. tuza kugura mu isoko ya sora tuba zikibyara nabwo amasaba leta kurema irakikorera ariko leta tukagiragira hanze akaba bafite ubundi n'icyemezo mu gihe iwe murakoze turagushimira natwe bosco ariko rero natwe mugihe urabona vrema nabi igitoro kuko igitoro kibuza abanyagihugu kibagwa murakoze umugoroba mwiza isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itanu mu mwanya tuje gusozera kiriya kiganiro undi munyanya ku murongo alo alo mwiriwe neza mukije eh, ngaho ku isanganiro ni akazina kanyu aro akazina kanyu aro munywanyi akazina kanyu naho muherereye telefone umunywanyi ndabona ko turumvikana aro aro mwiriwe neza araho muraho muraho muraho muraho muraho muraho muraho muraho muraho muraho niko bayaga inyabutuku muri komine buhinyuza niko bayaga eee eh. mm, buhinyuza gira icyo umushyikirije ibintu nagomba zibwirize ko rero mhm. ni aya makuru ajyanye no kororera mu ruhongore mm. abantu barimo baraza bavuga yuko kororera mu ruhongore bitoshoboka kandi atari byiza mm. barazotira agashyamba bazogenda aho hakurya mu rwanda barabe ukuntu borora kandi ubu nta imwe irasa kandi niwo musinge w'iterambere ry'igihugu yego nibaza yuko abona abashaka gusamaza ikiringo batanze cyari gikwiye cyo gutera ubwatsi mm. icyo nibaza ko cyari gikwiye mm-hmm. iyi ntegeko nirize mu ngiro hama twororeye mu mpongore mm-hmm. ubishoboye yorore utabishoboye nawe yirororere yego ikindi nacyo nagomba gushikiriza ko ahubwo nibase baraba bashinge amategeko y'abantu batumariye ibigori mu mwonga mm. babirekuriramwo ingurube mm-hmm. kubera nk'ubu hariho nk'abantu usanga iyo wafata igitungwa ugahita usanga yigira ibibazo ngo ushaka ngo utware ngo ushaka kugira iyi turere mm-hmm. turimo turakadutse kamba leta y'uburundi irabe ukuntu yosinga amategeko y'abo bantu mm. barimo baratwomesereza ibigori mu myonga murakoze niko bayaga yego kweri umugoroba mwiza turabashimiye nuko aha niho duce dusuzera kino kiganiro nkaba nsuye gushimira abakuye bose aho bari mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu iganiro yari gicushikirije Eric Uwimana niwe yari kwadufasha mu hinga bw’ibyuma kino kiganiro ko n'umunsi cyari kiremeshejwe na jewe Jean Marie Mayonga ndi kumwe na Arthur Kavabushi twese mu tukaba tubashimiye twifuriza kugira ejo ryiza mu mwanya namakuru ya nyuma avugwa mu rurimi rw'ikirundi